izjūtot Dieva klātbūtni. Strādājot, mēs varam just, un mums būtu jājūt, ka strādājam Dievam. Iespējams pat laban jūs domājat par savu ārējo darbu tikai kā darbu, bet ja varat uzlūkot to kā iespēju izpaust savas dievišķās spējas vai atklāt savas labās īpašības, tad šādā brīdī pavisam noteikti jūs strādājat Dieva labā. Kad apzināti jūtat, ka strādājat Dievam – jūs tuvojaties savam pilnības mērķim. Visā savās aktivitātēs centieties sajust Dieva klātbūtni. Piemēram, ja barojat bērnu, sajūtiet, ka barojat Dievu viņā. Kad sarunājieties ar kādu darbā, jūtiet, ka sarunājieties ar Dievišķo viņā.